Baionako Amnistia Internazionalek gaualdi bat antolatzen du bihar kanboko elizan burundiko giza eskubiden defendatzaileei sustengoa ekartzeko gaualdia izango da gurekin horren aipatzeko Germen Blezio, arratxalde hona? Bai, arratxalde hona, ere eta Amnistia Internazionaleko kide gisa ere hemen uh, Burundi, beraz uh, ezagutzeko parada ere guretzat egia erran, Tanzania iparaldean kokatua dena, uh, Ruandaren ego aldean ere, hor uh, importantea da azpimarratzea. Zergatik bereziki gaualdi bat Burundiko iteka ligaren sustenguz? guz? Bai, e, bai arrasongi ezagutzen ditugu hori da, adiskideak ere e, dira batzu guretzatzen eta izan gira, ba, ezagutu nuen ieslari bat burun ditik e, duela asko urte horai, gerla zibila zuten. Eta gero izan gira, bi ere, taldeko bi, e, dani eta nibera, eta han eh, gazten zate egiteko alako ikastaldi batzu gizeshku bider buruz. Eta ango gure, ala, edelako itekartako kideekin, eh, ezgin nuen eh, bakarrik guk egiten ala. Eta irurte zizangira hola, behin nangeroztik, orduan gerlatik doi-doia ateratzen ziren eta geroztik, bibilata am bostean, eh, maiatzean, zuzen, e, beren eh, lendakariak Pierre Nkurrundiza du izena, eta deliberatu du hiruaren aldikotz mm, orkestea eta berriz lendakari zaiteko, eta hori zen legearen kontra. Benen egindu eta orduan manifestaldiak izan dira, eta orduan hasi, hasi hilketak eta uh, preso emaiteak ere biztan tortura denak um, eh, seksual um, eh, violentzia ere bon, <clears throat> denak barkatu denak elgarrekin, eta desak ertzeak eta denak. Eta orai arte, beraz, orai batu um, bi benen gehiago ere, izan dira uh, txostenak, amnestik eta ez bakarrik amnesti internazionalak, ben Human Rights Watch eta nasio batuek ere, aurten, egin dute ikerketa bat eta salatu zer uh, egoera hitza zen uh, giza eskubideentzat, benen, gobernamenduak deusik entzun nahi, gezurrak direla, eh, denak, eta ara, beraz, eh, ezagutzen ditugu oraino uh, eh, iteka delako uh, defensoreak, eh, militanteak, ezagutzen ditugu ez dira gehiago borondin uh, batzu desagertuak eta hilak dira. Eh? Emazte bat ere ezagutzen ginoena, Claudi Kuizera, bon, ara, desagertua. lagundu nahi ditugu zenta, oraino lanean ari dira, egiten ditu, dituzte ikerketak eta txostenak zenta eh, burundiren barnean bat dituzte oraino zonbait militante eh, gordeka bizten da. Eta behar dute laguntza zenta orai e, iesi egin dute eta dira Uganda herrialdean eta hor uh, hor eh, dituzte oraino gobernu maden eh, gatik, borondiko gobernuaren gatik, binean behar dute laguntza zenta behar dute norbait bulegoen zentzeko eta behar dute bulegoa ere eta telefonoa ere, zekiz nola egiten eh, ez dukarat bakizu, um, ez, norbaitek entzuteko kanpotik mm, ara, entzuteko, hori ere behar dute, eta horrengatik uh, behar dute gure laguntza, Ara, zergatik, eh, hori uh, dizen, bidan orai ez gira joiten algehiago, eh, mm. ezin da. Ezin da, sartu, uh, e, burundin edo nola da gaur egun egoera? zer nahi gizaz, uh, sobera landier badat, behar bada guk, bon, uh, jadanik izan gira, orduan uh, behar bada horroituko dira, behinan... Um, Alere, ez da, sobera egoera latzada, irakortu dut goizuntan, e, burundiko turismoak bakarrik, e, bakarrik e, lehengo Eunetarik hamar gelitzen turismoa, 10% mm du turismoa da. E, Bistanda, ne hor ez toki bat eta gehiago dena, e, gure frantziako eta beste Europako ere erri aldeek, e, nola ez debekatzen, erriten dute, zobe lan jaz dela, ez... E, ez joiteko, mhm. hori mm -hmm. um, da. Mm -hmm. Eta beraz, um, ara, badakite, guk eh, beti segitzen dugula, beren eh, egoerat lana ere, eta, ara, mm. okatik, eh, eta bereziki, bereziki, izen pedurak biduko ditugu, eh, beti bezala, eh, hautatu ditugu bi, eh, burundiko kasetari bat, hein, eh, zubezela, hein, eh, kasetaria, mm. ez draz eh, nikumana, eh, torturatua izan da, eta eh, orai frantzian da ez eh, iesi eginduz eta bon, eh, izeko zen, eh, bien, torturatu dute eta eh, zen eh, AFP, bakizu eh, frantziako agentzia horrentzat, bai uh, lanean eta ere errefi. Um, irrati, nazioarteko irrati frantzisa, bai. Eh, mhm. Biziki ezagunak eta orduan um, eta AFP eta errefik galde egin dute inkestat, ofizialki inkesta izan dadin eta eta uh, hori tortura egin duten polizia horiek uh, judiatua izaiteko eta hori dena mementoan uh, eh, ez da zuen erantzuen enkorondiza lehen dakariak eginen zutela inkesta benen beti uh, oraino ez da berridik eh? ez mm. dute berridik benen alere garantzitsua da zenta ez bakari beraren zaz benen zeinale bat litake eh, han uh, lanean ari direnen, diren defensoren zat, militanteen zat ere. Ara, beraz, hori dugu gutuna bat, eh, galdegiteko eh, burundiko mm, gobernamentuari eta justizia ministroari eta ingesta hori egitea. Eta bestalde dugu Turkia, hori ere eh, entzulek ezagutzen dute, mm. ango egoera tristea, eta... Um, Eh, Benen ezakizu eberbada, uh, eh, amnestiko uh, eh, arduradunak eta lehen dakaria ere preso eman dituzte duela lau hilabete. Mm -hmm. Eta biztan da terrorismoa eh, leporaturik. Behinan um, bakarrik egin zuten uh, seminari kastaro bat, eh, giza eskubideen uh, inguruan, hori bakarrik aski izan zen, eh, denak preso emaiteko. Besteak ateratu dira behinan jugatuak izanen, alere, eta eh, oraino preso da eh, lendakaria, Turkiako amnestiren lendakaria, Taner Kilic du izena, eta horren zatele igortzen dugu gutun bat, biztanda denen zatele, eh, eh kasetari asko, eun bat, badira, preso, mhm. abukadoak... Eh, e, eh, denetarik eh, eh, soldadoak ere, soldadu uiak eta. Bo, hori behinan, ara izen bat dugu, eh? ara amnestiren angolen, turkiako lehen dakaria, Taner Kilic. Mm -hmm. Ara. Ordon amnestia internazionalek, erramezala, bayonako taldeak, taldeak bihar eh, antolatzen du, erramezala kanboko elizan gaualdi bat argileak uh, abes eh, eta ondotik hor ideia da, hor bilduko diren beraz izen pedura, kaipatu zumezala, benen dirua ere uh, gero burrundiko uh, liga hori Parte, bat, parte eh, garantizu bat, ez dakiko eraino zenta dependitzen du, zonbat eh, bai. dizu bilduko dugun, behinan eh, amarre da sartzea, behinan aurrentzat eh, urridik eta bost libera lanik gabe edo direnentzat edo ikaslentzat edo mm. hola. Eh? Ara, eterditan, ez dakit errandutan ez, aratzeko sortziak eterditan. Egia, ez duzu erran. eterditan, beraz, bihar, kanboko right. Bai. elizan, eh, burundiko, beraz, eh, giza eskubiden defendatzailean aldeko gaualdi bat, Amnesti Internazionalek antolaturik, Germen Blezio, mil eskerra. Mineskel Souli est un Souleil aidé,